Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 3 minūtes piekdienā 31. decembrī. Šodien tad um, pavadām pēdējo uh, gada dienu. Šodien ir arī uh, 7. Ziemassvētku oktāvas uh, diena. Rīt tad uh, 1. janvārī uh, noslēdzam Ziemassvētku oktāvu, tad, tad 8 dienas svinam uh, Ziemassvētkus, priecājamies par Jēzus nākšanu pasaulē un tad arī dalamies ar šo prieku ar visiem tiem, kas mums ir līdzās. Šodien piedāvāju katehēzē iedziļināties, ieklausīties pāvesta Franciska vēstījumā 55. pasaules miera dienai. Tātad jau 55 gadus, 1. janvāris Eh, baznīcā eh, tiek atzīmēts, ka eh, pasaules miera diena, kurai pavests raksta vēstījumu un aicina pievērst uzmanību tam, kā mēs varam veicināt mieru pasaulē un kā mēs varam iestāties par mieru pasaulē. Tad jāatceraties Rīgā, kad bija tezē dienas vai visi tie, kas esat bijuši eh, tezē eh, dienās kādā citā pilsētā, tad eh, jūs varat noteikti atcerēties to, ka mēs lūdzāmies par mieru pasaulē tieši šajā vecgada vakarā, un tad tā ir tāda, jā, tezē arī īpaša tradīcija sagaidīt šo jauno gadu kopā un lūgties par uh, mieru, sekojot tieši šai iniciatīvai. Nu, lūk, un pāvests arī tad vienmēr iesaistās šajā akcijā, rakstot, rakstot kādu vēstījumu, tātad jau vairāk kā 50 gadus pāvesti šādus vēstījumus raksta un aicina mums pievērst uzmanību tam, kā mēs varam veicināt mieru kā arī vairāk kārt eh, esam runājuši šeit baznīcas sociālās mācības kontekstā, un arī pavests Francisks to regulāri atgādina, ka miers nav kara vai konflikta neesamība. Miers ir eh, kaut kas tāds, par pie kā mēs strādājam un ko mēs veicinam ar savu tādu aktīvu uh, darbību. Lūk, un uh, jā, tad es uh, padalīšos ar uh, dažām idejām, kuras varam atrast šajā uh, Eh, vēstījumā. Aicinu arī tevi, klausītāji, iesaistīties šajā sarunā. Tu vari zvanīt uz numuru 67969131, vari arī rakstīt īziņas uz numuru 26677272. Par to, eh, jā, vari padalīties ar to, kā tu piedzīvo mieru, eh, kas tev palīdz saglabāt mieru, kas tev palīdz veicināt mieru, nest to tālāk citiem, vai varbūt ir uh, kāds īpašs eh, brīdis, kā tev kāds ir eh, devis mieru un eh, palīdzējis to piedzīvot, tad vari dalīties ar šo pieredzi. Un, protams, ja tev ir kādi jautājumi, tad droši vari iesaistīties un uzdot šos jautājumus zvanot, rakstot īziņas, rakstot ēpastu, priecāšos par tavu aktīvu līdzdalību un um, Šogad pāvests Francisks aicina pievērst eh, uzmanību trim tādiem instrumentiem, kas palīdz rūpēties par mieru. Tā ir, ehm, tas ir dialogs starp paudzēm, tā ir izglītība un darbs. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Ja, tad eh, pāvests eh, šo savu vēstījumu iesāk ar um, eh, vārdiem no pravieša izseja grāmatas, cik skaisti ir to soļi kalnos, kuri pasludina mieru. Un uh, viņš uh, norāda to, ka šīs pravieša izseja grāmatas fragments jau ir rakstīts tad, kad tauta piedzīvo izsūtījumu, uh, kad uh, tauta ir izkaisīta pa visu Babilonas impēriju, tad šie jā, miera vēstneša soļi, šis apsolījums par miera vēstnesi, kas arī tad apsola atjaunot visus šos nu, vēstures graustus, kuri ir bijuši sagrauti, tad tas nes tādu cerību un cerību apsola eh, skaistu eh, nākotni. Arī šodien eh, mēs esam aicināti iet miera ceļu. Pāvests Francisks šeit atsaucās uz pāvestu Pāvilu VI, svēto pāvestu Pāvilu VI, kurš ir devis šim miera ceļam tādu nosaukumu integrāla attīstība. Mēs esam par to runājuši Mm, jau iepriekšējās katehēzēs, gan tad, kad lasījām pavesta Franciska encikliku visi brāļi, un arī citviet, kad runājām par to pašu evaņģelizāciju, tad šī integrāla attīstība nozīmē to, ka tiek ņemti visi aspekti kopumā, ka tas viss ir integrēts, ka kaut kas nav izrauts ārpus no uh, konteksta, tad... Uh, jā, ka viss, viss tiek skatīts tādā vienā veselumā, mēs nevaram rūpēties par, piemēram, nezinu, kaut ekonomisko attīstību vai kādas atsevišķas nozeres attīstību, neraugoties uz visu pārējo kobildi kopumā, neraugoties uz vidi, kurā dzīvojam, uz sabiedrības izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies un tā tālāk, tad uh, Šie ir, jā, tas ir tāds aicinājums raudzīties uz cilvēku visā tā veselumā un arī uz visiem mm, sabiedrības un ekonomikas un kultūras un politiskajiem procesiem kopumā. Tad pāvis saka, tas diemžēl šis, šī integrāla attīstība mm, nu, ir diezgan tāla daudziem cilvēkiem no viņu reālās dzīves – Eh, kuri, mm, nu, mēs savā starpā, protams, esam ļoti cieši saistīti, bet eh, daudzi cilvēki tad nevar piedzīvot šo miera ceļu, eh, nevar piedzīvot šo vispusīgo attīstību, uz kādu mēs esam aicināti, uz ko mudina arī tad baznīcas sociālā mācība, kas izriet no taisnīguma, no solidaritātes principiem, kas izriet no tā, ko mums saka evaņģēlijas. Uh, Eh, tad Pāvils saka, neskatoties uz eh, daudziem centieniem, kas ir eh, vērsti uz konstruktīvu dialogu starp nācijām, tie tomēr tiek tos nomāc karu un konfliktu trokšņi, kas intensificējās, kas, kas kļūst arvien skaļāki. Mēs arī redzam tepat pie mūsu austrumu robežas eh, konfliktus, tāpat arī daudz viet citur. Mēs eh, dzirdējām, cik daudz eh, reģionus uzskaitīja pāvests Francisks Ziemassvētkos pirms svētījumus pilsētājiem pasaulē, kuri cieši no konfliktiem, no kariem, tad um, mums um, varbūt reizēm ir tiešām grūti tad arī pamanīt tos visus pozitīvos centienus, uh, Eh, kur cilvēki sej eh, šo miera sēklu un, un rūpējās par mieru eh, pasaulē, tomēr jā, daudz viet cilvēki joprojām cieš no vardarbības, no konfliktiem, no kara. Tāpat arī, protams, to visu ietekmē pandēmija, to visu ietekmē arī klimata pārmaiņas, vides degradācija, tāpat arī bada problēma, kas skar joprojām lielu daļu pasaules iedzīvotāju un arī tad ekonomiskais modelis, kurā dzīvojam, kas ir vērsts uz individualismu, nevis uz solidaritāti. Ja, tad mēs redzam, cik tā visaptvaroši pāvests mūs aicina raudzīties, ka miers pasaulē un šie konflikti un kari nav atraujami arī tad no uh, vides uh, problēmām, no uh, Jā, tad no tā, kā mēs izturamies pret mūsu planētu, no tā, kāda ekonomika ir, vai kādas, teiksim, šie ekonomikas principi valda, Eh, pasaulē, arī tad eh, bada eh, izaicinājums, klimats, tas viss ir savā starpā saistīts. Un jā, tad mums ir jāmācās tajā visā saklausīt nabagu saucienu, kuri, nu, kuri jā, dara sevi dzirdamus, un kuriem tad mums pirmajiem ir jāpievērš uzmanība, un kuriem tad ir nepieciešams šis taisnīgums un miers. Ja, tad uh, baznīca, nu, to ir daudzi svētie atgādinājuši visos laikos, ka baznīca viņa vienmēr ir uh, vispirms nabagu rīcībā. Tie, kuri piedzīvo netaisnību uh, un apspiešanu to rīcībā, ja, un tad baznīca arī vienmēr būs stipra un uh, uzrunājoša tikai tad, kad tā iestāsies par nabagiem. Uh, Un tad arī mēs varam, piemēram, domāt par savām draudzēm un savu to, nu kā jā, mēs evaņģelizējam, ja tad cik, nu mums varbūt liekas tā mūsu draudze aktīva vai neaktīva, un tad arī mēs varam uzdot to jautājumu, cik mēs pievēršam uzmanību savā draudzē nabagiem kuri eh, tad ir tie, kas eh, mums dāvā šo Jēzus klātbūtni un kuri ļauj mums kalpot Jēzum ļoti eh, konkrētā veidā. Tad pavas saka vienmēr, vienmēr miers ir bijis tāda dāvana, kura izriet no kopīgām, nu tādām pūlēm, kas, kurā visi var iesaistīties. Uh, Um, tas uh, viņš arī runāja par tādu kā miera arhitektūru, un uh, arī tad, ka miers ir kā māksla, kas ir jāceļ, kas ir jābūvē, un kas ietver ikvienu no mums, kur katram no mums ir kaut kas, ko uh, dot. Tad uh, mums ir aicinājums uh, strādāt visiem kopā, miera labā. Uh, mēs uh, tad varam šodien pievērst uzmanību trim tādiem ceļiem, kurus ejot mēs varam būvēt uh, mieru sev apkārt un uh, nostiprināt to. Un tas ir dialogs starp paudzēm, tā ir izglītība un arī tad uh, nodarbinātība, ka cilvēkiem ir uh, darbs. Tad par šīm trim lietām šodien runāsim šajā uh, katehēzē un aicinu arī tad tevi klausītāji ņemt aktīvu dalību mm, gan zvanot, gan rakstot īziņas, kas tev palīdz piedzīvot mieru, varbūt kāda liecība tev ir, tev nāk prātā par to, kā kāds cits tev ir palīdzējis piedzīvot mieru un kāds ir bijis ne, miera nesējis tavā dzīvē, un tad kā tu vari nest mieru tālāk citiem. Pasaules Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Jā, tad mēs eh, visi esam aicināti būt par eh, miera eh, cēlājiem, un šodien, šodien mums pavests piedāvā trīs ceļus, pa kuriem ejot, mēs varam veicināt mieru pasaulē, mieru sev apkārt. Pirmkārt, tas ir dialogs starp paudzēm, Pāvests arī norāda to, ka šodien īpaši, kad mēs piedzīvojam pandēmiju, mēs nu, esam pakļauti riskam katrs noslēgties tādā savā mazajā pasaulītē, bēngot arī varbūt no tās apkārtējās realitātes un arī varbūt pat apzināti izvēloties, neredzēt to, kas notiek mums apkārt, tad mēs, jā, nedrīkstam aizmirst par eh, tiem cilvēkiem, kas mums ir līdzās, kuri ir ārpus varbūt tā mūsu informācijas eh, burbuļa, un eh, pāvis saka, tad citi akal padodās tādam kārdinājumam, tādai destruktīvai vardarbībai, ka tas, tad viens es izliekos, kas neredzu neko savākārt, un cits akal mēģina risināt kaut kādu konfliktu vai uh, šo citu cilvēku klātbūtni ar eh, tādu vardarbību, baidoties, ka lūk, kāds viņu apdraudēs. Un eh, mēs piedzīvojam ambas šīs, eh, ambas šīs jomas arī savā vidē. Mēs varam redzēt to, kā arī, piemēram, tajā pašā Facebook katoļu grupā, <clears throat> kāda ir, um, nu, kādas ir cīņas, ka mēs uzskatām, ka mēs apdraudam viens otru, vai drīzāk otrs apdraud mani, uh, vai atkal daļa vienkārši tad izliekās, ka viņiem ir viena alga un tas viņus neskar, kas notiek apkārt. Bet pavas saka, tad pa vidu starp šiem abiem, starp šīm abām galējībām ir cita iespēja un tas ir dialogs. Dialogs starp paudzēm. Un tad uz tādu, esam aicināti uz tādu godīgu dialogu, kas uh, mums ļauj tādā pozitīvā veidā apmainīties ar saviem uzskatiem. Viņš saka, tas, lai tas būtu iespējams, tad mums ir nepieciešama savstarpēja uzticēšanās, un mums ir jāmācās atgūt šo savstarpējo uzticēšanos. Tātad gan to, ka es pats varu uzticēties, gan arī to, ka es esmu pelnījis otra uzticību, un ka es varu radīt šo uh, Eh, drošības sajūtu otram, ka viņš var eh, būt atklāts pret mani, eh, tad tas mums liek iziet tad no tās mūsu vientulības, no mūsu tādas pašpietiekamības un būt gatavam būt otra rīcībā. Īpaši pāvests uzsver to, ka no šī um, dialoga trūkumu starp eh, paudzēm visvairāk cieš eh, vecie cilvēki, kuri tad visbiežāk arī ir eh, vientuļi. Tad, jā, mums ir iespēja arī šādā dialoga veidā arī parādīt to, kas ir vislabākais cilvēkos. Mēs varam parādīt solidaritāti, līdzjūtību, parādīt spēju dalīties, un tas tad no mums pieprasa spējā klausīties viens otrā. Pāvets arī uzskaita tādas četras lietas, ko dialogs no mums pieprasa. Pirmkārt, tas pieprasa klausīšanos, ka mēs viens otrā klausamies. Otrakārt, ka mēs dalamies ar saviem atšķirīgajiem uzskatiem. Trešais, ka mēs tad spējam arī sanākt kopā pie kāda kopsaucēja, Un visbeidzot, tad mēs arī esam spējīgi kopīgi mērot uh, ceļu tālāk. Un Pāvils saka, veicinot šādu dialogu starp paudzēm, tad uh, tas uh, mūs uh, mudina pārvarēt kaut kādas aizspriedumu, uh, konfliktu un atšķirību vai arī vienaldzību, uh, kas uh, tad arī palīdz veicināt to mieru. Tātad klausīties, dalīties ar dažādiem uzskatiem, meklēt kopsaucēju un arī pēc tam kopīgi mērot turpmāko ceļu. Tas, jā, mums atkal ietver to, ka tas, lai tas dialogs būtu iespējams, ir nepieciešams, ka visas puses iesaistās, nevis, ka tagad, nu tur, nezinu, vecie cilvēki saka, nu tad, lai tie jaunieši brauc pie manis un runā ar mani, uh, vai kā otrādāk jaunieši, un tad, lai tie vecie klausās, ja, te arī bija kāds joks, ka es negribu sākt eh, jauno gadu ar konfliktiem, tāpēc lūdzu atvainojieties man, ja, ka mēs ehm, tad eh, esam gatavi abas puses vai visas iesaistītās puses, eh, nu, būt gatavi, jā, iet šo, šo klausīšanās ceļu un dot nu, no savas puses to drošības sajūtu, ka tu vari man uzticēties un uh, es tevi nenosodīšu vai es tevi uzklausīšu, ko tu man sacīsi, es to um, neizlikšos vienaldzīgs pret to. Tad uh, te, kā vienmēr arī pāvests uzsver to, ko visas šīs paudzes uh, var dot vienu otrē, ka jaunieši ten dod to spēju uh, doties uz priekšu, meklēt kādus jaunus risinājumus, veidot vēsturi savukārt uh, tad uh, vecie cilvēki ir tie, kas uh, dod iespēju paraudzīties uz to pieredzi, kas ir gūta līdz viņiem un uh, kādi, tad, uh, jā, caur šiem pieredzes stāstiem, tad uh, jaunieši var daudz ko mācīties, lai veidotu uh, labāku nākotni uh, turpmāk. Un uh, tas uh, tad arī uh, pavests uh, uzsver uh, arī tādas veselīgas politikas eh, nepieciešamību, kas var atbalstīt um, šo dialogu un eh, kas eh, palīdz, um, jā, kas uz sevi raugās kā uz tādu tuvāk mīlestības uh, formu. Te atkal ir atsauce uz, uz um, šo dokumentu Visi brāļi, kur bija vesela nodaļa veltīta politikai un to, kā politika uh, ja tā nemeklē tūlītējus tādus straujus risinājumus, eh, populistiskus eh, risinājumus, ka lūk, mēs te atrodam ātras atbildes eh, jūsu, jūsu vajadzībām, bet ja tā raugās uz visiem šiem izaicinājumiem tā ilgtermiņā un ir gatava spērt varbūt mazākus soļus, bet uh, vairāk, uh, nu, kā saka, nevis raugoties uz to popularitāti, bet uh, raungoties uz to, kā mēs eh, varam kalpot visai sabiedrībai kopumā, tad tā var būt tāda patiesa efektīva uh, politika, jo, nu, diemžēl eh, šī, um, šie konflikti starp paudzēm uh, vai um, dialoga trūkums, tas izpaužās arī nu, tā globāli, ne tikai ģimenes ietvaros, bet arī starp nācijām un starp um, starp tautām, starp valstīm, ja, tad uh, rūpējoties, tad vakal mēs redzam, kā šis dialogs, ja, tad pāvests aicina raudzīties tā plaši uz šo, tas ir uh, visās jomās nepieciešams, gan savstarpējās attiecībās starp draugiem, starp ģimenes locekļiem, um, un arī tādā starptautiskā līmenī starp uh, tautām, uh, nācijām, uh, valstīm. Tad, ja mēs arī um, spējam būt šajā dialogā, pāvis saka, starp paudzēm, tad mēs uh, esam spējīgi izprast tagadni, kur mēs atrodamies šobrīd, esam spējīgi izvērtēt pagātni, un tad ar visu šo uh, pieredzi un ar šīm zināšanām esam spējīgi raudzīties nākotnē. Ja, tātad izvērtēt nā, pagātni nozīmē mācīties no vēstures, uh, arī tad uh, dziedēt uh, šīs te pagātnes rētas, um, spēt piedot un lūgt piedošanu, un tad pēc tam mēs varam ar entuziasmu um, mēsties uh, tālākas, labākas nākotnes veidošanā. Un uh, jā, tad uh, dialogs, dialogs starp cilvēkiem, dialogs starp paudzēm, uh, mēs tādā veidā varam būt šie miera veicinātāji. Tātad dialogs, kas sevi ietver klausīšanos, dialogs, kas ietver dalīšanos, dialogs, kas ietver kopīga pamata meklēšanu vai kopīga ceļa meklēšanu un tad arī kopīgu došanos šajā ceļā vienā virzienā kopā. Tad uh, Otra tāda joma, kurai pāvests aicina pievērst uzmanību, ir izglītība, ka e, viņš redz, ka visā pasaulē ir tādi nozīmīgi uh, samazinājusies uh, vai samazinājies atbalsts izglītības jomai uh, un uh, cilvēku mācīšanai, izglītošanai, trenēšanai, uh, pilnveidošanai, Mēs redzam, ka varbūt pieaug ieguldījumi e, drošības sfērā, bruņošanās sfērā, bet tāpat laikā tad izglītībai e, šie līdzekļi tiek e, piešķirti nepietiekami saskaņā ar to, ko saka Pāvets. Viņš saka, ka tas ir viens no primārajiem līdzekļiem, kas mums palīdz veicināt šo integrālo humā cilvēku attīstību ja, ka, lai cilvēks varētu pilnvērtīgi attīstīties visās jomās, viņam ir nepieciešama izglītība, un te runa ir ne tikai par bērniem, par skolām, ja, bet arī, ka tā ir tāda, tas ir patstāvīgs process, ka mēs nemitīgi mācamies, un mm, izglītība tad ir tā, kas mums, pāvesta Franciska vārdiem runājot, palīdz būt brīvākiem, atbildīgākiem, un uh, esam spējīgāki aizsargāt un veicināt mieru. Tad audzināšana, izglītība ir pamas, pamats saliedētai sabiedrībai, kur ir spējīga veicināt cerību, labklājību un progresu. Ja, ka lūk, ka pāvests uzsver šo izglītības nozīmi, un tā ir, protams, viena no cilvēku pamatvajadzībām, Ehm, izglītība, kas eh, mums palīdz dzīvot eh, eh, cieņpilnu cilvēcisku dzīvi, un diemžēl varbūt Latvijā mēs to tā nejūtam, bet daudz viet pasaulē ir daudzi cilvēki, kuriem nav pieejama pienācīga izglītība, ja, un tad šie cilvēki bez šīs izglītības nespēja varbūt arī tad pilnvērtīgi attīstīties, jā, izprast sevi, izprast pasauli sev apkārt un tad arī rūpēties par šo cilvēces tālāko attīstību un arī tad par mieru pasaulē, par kuru mēs šodien runājam. Tad, jā, es domāju, ka tas arī tas, ko mēs varam tad katrs individuāli darīt, teikt, ah, bet es taču neesmu tur, nezinu, izglītības ministrijā, es neesmu valdībā, man tur nav teikšanas, bet lūk, tad, kad nākamgad mēs vēlēsim nākamo saimu, mēs varam izvēlēt, ka starp daudziem kritērijiem, jā, tad, ko, nu, kādas programmas piedāvā šīs partijas attiecībā uz izglītības jomu. Daudzi kristieši uzsver to, ka mums ir jāraugās uz to, vai nu, šie politiķi iestājās par dabisku ģimeni, par cilvēka dzīvības cieņu. Jā, tas ir viens no kritērijiem. Bet arī tikpat svarīgi kritēriji ir tie, kas mums pēc tam palīdzēs šīm dabiskajām ģimenēm dzīvot pilnvērtīgu uh, dzīvi, ja, ka šīs uh, veselīgās uh, dabiskās ģimenes, ka viņām būs atbalsts, piemēram, ekonomisks, un tā skaitā arī tad būs pieejama izglītība, izglītība, kas ņem vērā nu, visu cilvēku kopumā, ka izglītība ir pieejama visiem, ka izglītība, arī tad, teiksim, izglītības sistēma nemitīgi meklē veidus, kā pilnveidoties, lai tad uh, nu, bērni, jaunieši varētu pēc iespējas labāk attīstīties un kļūt patstāvīgāki, harmoniski, jā, ar sevi, ar dabu sev apkārt, ar sabiedrību sev līdzās, un tad arī tālāk būtu tā paudze, kas veido mierpilnu un cieņpilnu sabiedrību tālāk. Tad pavas saka, ir ļoti svarīgi, ka, viņš saka, tā ir arī mana cerība, uh, ka šie ieguldījumi izglītībā um, būs vienlaikus arī ar tādu aktīvāku um, rūpju uh, kultūras attīstīšanu. Tātad mēs uh, rūpējamies viens par otru, mēs uh, nevis arī varbūt izglītībā tur pretnostatam, jā, tur par pret, uh, cilvēkiem vai kādām cilvēku grupām, ka tieši otrādi, ka šī izglītība, un mēs arī nesen runājām par to, ka vecāki ir pirmie skolotāji un ir tie, kuru rokās ir tad atbildība par savu bērnu izglītību, ja, ka tad viņi ir uh, spējīgi rūpēties uh, viens par otru, par sevi, par citiem cilvēkiem, arī par svešiniekiem arī par tiem, eh, kuriem mēs eh, nepiekrītam viņu uzskatiem. Eh, mēs esam aicināti veicināt šo mieru ar rūpēm vienam, vienam par otru. Tas tad arī ir tāds būtisks aspekts, ko ņemt vērā veicinot šo izglītības jautājumu, un te jau tad mācīties rūpēties vienam par otru, mēs katrs atkal varam, mums nav vajadzīga uh, kāda tur uh, politiska, mm, nezinu, programma, jā, mēs vienkārši mācamies paši rūpēties viens par otru, pārvarēt individuālismu, pārvarēt vienaldzību, nepaiet garām otram, pārvarēt uh, šo šķelšanos, nosodījumu un uh, rūpēties, rūpēties par tiem, kas mums ir līdzās, un tas tad arī kalpos kā labs piemērs apkārtējiem cilvēkiem. Pāvests saka tātad, te viņš citē, ja nemaldos, tad visi brāļi dokumentu, ka valsts plaukst, tad, kad notiek konstruktīvs dialogs starp tās uh, Eh, visām šīm eh, nu, kultūrālajām komponentēm, un tad pāvis arī uzskaita šīs komponentes – populāro kultūru, tā tautas kultūru, universitāšu kultūru, jauniešu kultūru, mākslas kultūru, tehnoloģisko kultūru, ekonomisko kultūru, ģimenes kultūru, mēdiju kultūru. Ja? Tātad um, ehm, visas šīs eh, jomas, visas šie aspekti tiek vēsti kopā, un arī starp tiem ir aicināts uh, veidot dialogs. Diemžēl, uh, ir tā, ka nu, šie, šīs kultūras savā starpā um, mēdz, um, mēdz konfliktēt. Jā. Mēs arī baznīcas vidē runājam, ā, nu tur tie mēdī, jā, tie ir tie sliktie, tā kā mēs tā kā pretnostatam mēs un mēdī, jā, un tas neveicina dialogu. Tad tā, mēs varam, varam mācīties to, ka lūk, te ir tas labais, ko mēs redzam, šajā jomā mēs redzam to labo, ko mums dod mēdī, Jā, paldies Dievam, ka tāda ir. Ir arī tad pasauli, vispasaules uh, komunikāciju diena, kurā pāvests arī raksta uh, vēstījumu, uh, lai pievērst uzmanību tam, cik mums ir mēdīja nepieciešama. Protams, mums tad ir arī gudri jālieto un arī mēs aicinām uz to, lai tie, kas pārstāv mēdījus, būtu godprātīgi cilvēki, kuri uh, kuriem rūp cilvēku kopējais labums, ja, bet tad mēs nedrīkstam arī redzot šīs kļūdas tad pretnostatīt, jo mēs visur varam atrast kādas kļūdas, nepilnības, kas ir jālabo, bet tad mēs varam tās labot satiekoties, nevis pretnostatot eh, viens otru. Um, jā, un tad arī attiecībā uz šo uh, izglītības jautājumu Pāvis Sakalms rāda to, kā tas ir jāintegrē, ka to mēs nedrīkstam atraut no citām jomām, un tad izglītības jautājumos ir iesaistīti gan tātad jaunieši, bērni, um, ģimenes, kopienas, skolas, universitātes, dažādas institūcijas, reliģiskas uh, uh, institūcijas, uh, valsts institūcijas, kurām visām ir jāsadarbojas, jā, tātad um, kas nevar būt tāds arī, ka nu, tā ir jūsu joma, jūs ar to darbojaties, bet nē, ka mēs viens otru tad arī šajās jomās atbalstam, un tas viss ir balstīts tad šajā brālīguma garā. Mm, tad redzam, ka tas dialogs, par kuru runā pāvests, ka tas ir izšķirošs, un tas ir tātad arī ne tikai starp paudzēm, bet arī starp tām visām iesaistītajām pusēm izglītības jomā. Tātad dialogs kā ceļš, kas mums palīdz veicināt, celt, būvēt mieru, un tad arī tāda integrāla izglītība, kas ir pieejama visiem, kas iesaista visus cilvēkus, ir ceļš pretī mieram. Tad vēl pavests pievērš uzmanību darba jautājumam, bet par to pēc dziesmas. Thank you. debesis balts, miers pār pasauli, kas jūs dāvā tavu lielo atnākšanu klusībā. Atvēriet savas sirdis noslēpumiem, kas ik reizi gadā mums kā dāvana dotā. dārgākā rota. Tikai viens solis klus, sniegā par mani dus, par mani dus. Viņš šeit ir jau bijis, tik neredzams, nezināms un kluss. solis klus, sniega par mani dus. Par mani dus. Viņš šeit ir jau bijis, tik neredzams, nezināms. Un ēterā priesteris Pēteris Skudra. Jā, tad šodien lasām pāvesta Franciska vēstījumu pasaules miera dienai, kas ir 1. janvāris. Paldies Vladai, kura raksta, ka ja mājās viss kārtībā, tad mēs arī apkārt skatāmies ar prieku. Visiem labu jauno gadu. Paldies Vlada par šo ziņu, tad Inga mums raksta, cik skaisti vārdi miera arhitektūra. Būvēsim mieru mums apkārt ar mīlestības darbiem un dialogā vienam ar otru, lai mierīgs un dieva žēlistību piepildīts mums visiem nākamais gads. Paldies, Inga, par uh, tavu uh, ziņu. Jā, tad uh, miers ir uh, miera arhitektūra un miers kā māksla. Uh, kura mums jāmācās visiem. Tas tāds eh, vēstījums eh, pavestam eh, šī gada vēstulē, un tad viņš aicina mūs visus ieguldīties dialogā, dialogā starp paudzēm, arī tad politika, kas ir vērsta uz to, lai veicinātu šo dialogu, nevis lai cilvēki norobežotos viens no otra un uh, Tad arī izglītība, izglītība, kas um, eh, māca eh, šo satikšanās un rūpju kultūru, eh, nevis nu, kaut kā veicina to pretnostatījumu, ka lūk ir kaut kādi labie sliktie, bet ka izglītība tad ir arī tāda ļoti būtiska um, mūsu vajadzība, kas mums ļauj attīstīties atbilstoši tai cilvēciskajai cieņai, kur mums ir piešķīris Dievs. Tad visbeidzot, ceturt, eh, piedodiet, trešais elements, ko pāvests aicina pārdomāt un kas varbūt arī tāds eh, ceļš, ko iet, ir um, darbs. Saka, darbs ir neaizstājams eh, faktors, kas palīdz veidot un uzturēt mieru. Tas ir veids, kā mēs varam izpaust sevi, savas dāvanas, tad arī izpaust savas rūpes, savu <clears throat> veltīšanos un to, kas var ieguldīt – sevi eh, sadarbojoties ar citiem un dāvājot arī sevi citu rīcībā. Tātad darbs ir eh, būtisks veids, kā mēs atkal redzam, šeit ir nepieciešams dialogs, lai mēs varētu sadarboties ar citiem un tad arī tāds iz, pašizpausmes veids, kā es varu kalpot citiem, ka mans darbs ir noderīgs. Ja? Daudzi cilvēki arī viņi meklē to jēgu savam darbam, ja? ka tas nes kaut kādu labumu, ka tas eh, ir jēgpilns. Uh, Un eh, tas ir ļoti būtisks aspekts, un eh, mēs šodien redzam, ka ļoti daudzas darba vietas ir vien vairāk un vairāk aizstāja tehnoloģijas. Mēs redzam to, ka pandēmijas laikā daudzi cilvēki zaudē darbu, un tad mēs redzam, ka šis bezdarbs vai eh, cilvēkam, nu, varbūt tāds neatbilstošs darbs, viņš dara cilvēku nelaimīgu, un cilvēki bieži vien ir krīzē, viņi ļaujās izmisumam, depresijai, Ja, tad eh, darbs ir tas, kas mums palīdz dzīvot tādu pilnasinīgu, pilnvērtīgu cilvēcisku dzīvi. Tas ir ielikts mūsu, nu, mūsu jau kopš mūsu radīšanas. Ja pirmgrēks ir tas, kurš sabojā uh, to gandarījumu par darbu, un, ka, teiksim, darbs mums rada arī nu, pūles un ciešanas, bet uh, ideālajā pasaulē, teiksim, tajā paradīzē, kuru Dievs bija radījis un kur bija ielicis cilvēku, uh, Ja tā nebija vieta, kur cilvēkam nav jāstrādā. Ja galu galā arī tad Dievs bija devis pavēli cilvēkam, ka tu rūpēsies par šo dārzu, ko es tev esmu devis, un tu sargāsi mieru un harmoniju tajā. Tātad darbs ir būtiska neatņemama daļa no mūsu aicinājuma. Nu, mums tad ir svarīgi atpazīt to savu aicinājumu, ko Dievs vēlās, lai es daru, kā es kalpoju sabiedrīmē, kā es izpaužu savus talantus. Uh, Un tad tās savas dāvanas, savas spējas un sevis var izpaust tikai vienīgi caur darbu. Ja, ka tas nav kaut kāds grēka rezultāts, ka mums ir jāstrādā. Vienkārši ir tas, ka um, grēka rezultātā darbs kļūst smags un tas kļūst apgrūtinošs reizēm. Ja, tad uh, uh mēs uh, pavests arī tad aicinu, protams, tas ir arī tāds globāls jautājums, kas ir jārisina uh, nu, atbildīgo instanču un personu līmenī, kurā ne visi mēs esam iesaistīti. Ja viņš runā par to, ka, piemēram, ir jādomā par to, kā nodrošināt pietiekami daudz darba vietas visiem cilvēkiem, jo ir ļoti daudz jauniešu, un par to pāvesti jau sen runā, ka jauniešiem nav pienācīga darba, ja, jaunieši nevar uh, uzsākt patstāvīgu dzīvi tieši dēļ tā, ka nav pietiekami daudz darba vietu, uh, Tad uh, viņš arī runā par uh, šiem migrantu strādniekiem, kuru tiesības bieži vien netiek ievērotas un uh, kuri jau ir uz tādas verdzības robežas, vai arī tad viņš runā par to, ka daudzi cilvēki joprojām šodien piedzīvo dažādas verdzības uh, formas, uh, kas uh, galīgi nenodrošina nekādu veselības aprūpi un uh, nākotni, eh, kam tā vajadzētu būt, ja, tad eh, mums, eh, protams, vispirms jau nu, atbildīgo personu un instanču atbildībā būtu rūpēties par to, lai tiktu veicinātas cieņpilnas tādas darba vietas, kur cilvēkiem būtu strādāt, bet arī mēs paši tad varam uz savu darbu raudzīties kā uz kaut ko tādu, kas uh, kalpo sabiedrībai un caur ko es tad arī izpaužu sevi, un caur ko es varu kalpot gal galā arī pašam Dievam. Lūk, arī Jēzus, piemēram, ja viņš, mēs lasām svētajos rakstos par to, ka viņš piedzimst un auga kā parasts bērns, un tāpat laikā viņš ir joprojām svēts. Un arī tad, kad viņš mācās savu amatu, ja, šis galdnieks, galdniecība arī var būt svētuma ceļš, kuru, kuru mēs ejam darot labi, Eh, savu darbu, tāpēc, ka tas ir mans aicinājums un es to daru Dieva godam, nevis lai kaut kā vienkārši izdzīvotu, tāpēc, ka man ir vajadzīga nauda, bet principā es to nedarītu. Ja, tad eh, darbs ir ārkārtīgi eh, nepieciešams un mums ir jāmeklē radoši veidi, kā šo savu darbu, nu, kā attīstīt to savus talantus un kā kalpot kopējai sabiedrībai ar, ar saviem talantiem, ar savām dāvanām, ar savām spējām kas mums ir. Un atkal tad darbu, darba šo jautājumu mēs nevaram atraut no kopējā labuma, mēs nevaram atraut no rūpēm par radību, jā, tātad par vidi, par um, to arī sabiedrību, kurā mēs dzīvojam, tās visas akal ir jomas, kas ir jāņem vērā, lai nav tā, ka mēs radām, piemēram, darba vietas jau uz klimata rēķina, piemēram, nezinu, tur, kas kaitē dabai, kas kaitē tai vidē, kurā mēs atrodamies. Ja, tad mums visiem ir arī šī te, nu, sociālā tāda līdzatbildība, um, rūpēs par apkārtējo vidi, rūpēs par sabiedrību, uh, Un tādā veidā mēs visi varam rūpēties un veicināt mieru sev apkārt. Um, te atkal tad pāvests runā par uh, politiku, kura ir aicināta spēlēt tādu aktīvu lomu, uh, veicinot uh, tādu godīgu uh, balansu, godīgu ekonomisko līdzekļu sadali un uh, kas ievēro cilvēku brīvību, kas ievēro sociālo taisnīgumu, kas ievēro visu cilvēku tiesības strādāt, saņemt tātad atbilstošu izglītību, strādāt un arī atbilstoši tad pelnīt, lai varētu sevi uzturēt un sniegt savu ieguldījumu kopējam labumam. Tad pāvis arī te saka, ka katoļi, kas strādā, kas ir uzņēmēji, var atrast eh, ļoti labas un drošas vadlīnijas baznīcas sociālajā mācībā. Un paldies arī Vox Eklēzija izdevniecībai, kur ir iztulkojusi baznīcas sociālās mācības kompendiju. Ir eh, atsevišķi dokumenti, kas ir veltīti tieši darbam, darba nozīmei, tad eh, varam lasīt šos dokumentus, varam sākt ar šo kompendiju. Ja tev nav jaunās gada apņemšanās vēl, uh, tad uh, rītā ejot uz baznīcu, jo rītā ir lieli svētki, tad uh, vai, teiksim, vispār nākamās nedēļas laikā, kad jau nu tev sanāk iet garām baznīcā, ieej grāmatu galdā vai arī apmeklē mājaslapu mieram tuvu.lv un pasūti baznīcas sociālās mācības kompendiju un tad jaunajā gadā lasi šo, uh, šos dokumentus. Tur tu atradīsi ļoti daudz vērtīgu lietu, ko baznīca māca, uh, Ehm, veidojot taisnīgu, ehm, cilvēcisku, ehm, cieņpilnu, mierpilnu sabiedrību, kurā mēs visi varam būt iesaistīti no vismazākā līdz visietekmīgākajiem cilvēkam. Tad pāvests noslēdz šo vēstījumu sakot, ka es jums lūdzu, staigāsim visi kopā vai iesim visi kopā ar drosmi, radoši, šā integrālā dialoga eh, ceļā, ehm, izglītības ceļā, eh, darba eh, ceļā, lai vairāk un vairāk vīrieši un sievietes ilgojas ikdienas un cenšas ikdienas ar tādu klusu pazemību un drosmi būt par miera māksliniekiem. Un lai tad arī viņus vienmēr iedvesmo un pavada eh, miera dieva svētīma. Eh, tāds lūk eh, novēlējums no pāvesta mums visiem, un ar to tad arī es noslēgšu šīs dienas katehēzi. Ceru, ka tevi klausītāji tā iedvesmoja, varbūt deva kādas idejas jaunā gada apņemšanai. Tad šo tekstu visā pilnā garumā angliski varam izlasīt Vatikāna mājaslapā, uh, Savukārt eh, latviski varam to atrast eh, Vatikāna radio latviešu redakcijas lapā. Ja jūs ierakstīsiet Googlā eh, pāvesta Franciska vēstījums pasaules miera dienai 2022, tad jums noteikti izmetīs tādu kopsavilkumu par šo vēstuli un varat to pārlasīt un arī tad izmantot kā tādu uh, pamatu lūkšanai. Ja? Dievs, kā tu vēlies, lai es atsaucos Eh, šim pāvesta vēstījumam, kā tu runā uz mani caur šo vēstījumu. Tas tad arī būtu mums tāds labs uh, sākums jaunajam gadam, un ceru, ka uh, tev klausītāji jau ir idejas, kā iesākt jauno gadu, esi pateicīgs par aizvadīto gadu, tad ar to arī es noslēdzu šo katehēzi, bet mēs tiekamies jau pavisam drīz nākamajā stundā, jo ir laiks... Uh,